Чумпа про це не згадати, виконував роботу, на яку був найнятий. Чому від мене вимагають іще чогось? Барш виповнився народом. Гастон не зміг оберегти мій від двох білявих секретарок. Я не думав, що ви так швидко повернетесь, пане Норею. Е, заждіть, зараз я вас обслужу тут за стойкою. Вам відбивну Норею, Без картки із справжньою гірчицею я ледве встиг упоратись зі стравою, коли задзвонив телефон. О, це знову вас, пане Норею. Вас просить пан Комб до свого кабінету. Так так негайно. Розрахуйтесь е, завтра, не турбуйтесь. Я волів заплатити відразу знав, що хитрі рахунки Гастона мають тенденцію з плином часу відчутно підростати, мов діти, яких бачиш після довгої розлуки. Крім того, кумб міг зо дві хвилини і почекати. За звичайних обставин я погнав би до нього вітром, але цього дня я не хотів, щоб він сприйняв мою поспішність за прояв страху. Повторюю, не відчував за собою жодної провини. Сідайте Норею. Можливо, я трохи погрячкував. Справа, бачите, в тому, що у нас так мало цікавих матеріалів, так мало нагод. Я чудово розумію, пане директоре. Ця несподівана люб'язність не віщувала нічого доброго. Комб схилився над своїм сміховинно широким столом якого біса ви поховали себе в тому критерії? Не зміг знайти квартиру в Парижі, пане директоре. А це далеко від Парижа? 12 кілометрів від собору Паризької Богоматері. Чверть години автобусом від метро Шарантоне Коль. І це не заважає вашій роботі? Чи ходять автобуси пізно ввечері? Часом доводиться чим чекувати пішки. Після боксу майже завжди. Позираючи на мене краєм ока, комб запалив ще одну сигару. Мене завжди дивує, як можна стільки палити на ще серце. Отже, Норею Займіться злочином у Критеї. Згода? Я мовчав. Я вже дав настанови Боде, провадив директор. Ви повернетесь туди, розберетеся, складете гарненького допису, трохи атмосфери в дусі Сіменона. Геш? А на що схожий той кретей, бредке передмістя? Бредке не зовсім точне слово, пане директора. Скорше мальовниче. Ну, от бачте. переможно вигукнув комп мальовниче. Чого вам іще треба? Ви нічого не кажете. Ви що, відмовляєтесь писати статтю? О, я боюсь, що в таких речах компетентний, пане директоре. Мене взяли писати про бокс, теніс і плавання. Я намагаюся робити це якнайкраще, але комп здійняв руки до стелі. Компетентний, компетентний. Це якби я мав тільки компетентних людей тут, то моя газета ніколи не вийшла б рубрики лишалися б порожніми. Ну, ну, Ларею, ем, трохи здорового глузду. не думаю, що зможу, пане директоре. Е, колеги з відділу пригод зроблять це краще за мене. Я усвідомлював, що ризикую своїм місцем. Але так було краще той, хто раз погодиться піти не своєю дорогою.